чи дощиним парканом і промінчик електричного ліхтаря несподівано вихопить його з темряви. Безперечно, він був озброєний, хоч, можливо, тільки своїми страшними руками та сірчаною кислотою. Інші групи обшукували сусідні садки та дороги. Я зовсім втратив відчуття часу і навіть холоду. Ми зіткнулись із жандармами з іншої групи. З вами немає слідчих? спитали вони. Ні, а навіщо? «Ну, в одному будинку виявлено труп. Я стиснув Морелі руку. Де це? спитав я. Там, з боку малого рукава. Майже навпроти сержанта Бобійо. Ми знову побігли, не чекаючи жандармів. Незважаючи на темряву, я вже чудово орієнтувався. Ми дістались до дубової алеї, і я знайшов дорогу, що спускалася до води майже у потрібному напрямку. Ми пішли на голоси і побачили освітлений прямокутник відчинених дверей. Жертва разу чоловік лежала в коридорі з різницьким ножем у грудях. Як і в інших жертв, його обличчя теж було з'їдене кислотою. Інспектор Бушрон відтрутив мене, щоб пройти риси його обличчя загострились. Де лейтенант? Лейтенант був у будинку. Це він виявив труп якогось Пореля чи Бореля, сказав один жандарм Мореллі, потяг мене за рукав. Зараз 25 на другу. Ще встигнете передати до редакції матеріалу номер. Зізнаюся, я зовсім забув про газету. Мореллі Уже лаштував свій апарат, магнієву лампу. Маєте рацію, сказав я йому. Ну, піду, зателефоную. Ви підійдете пізніше. Двері в тілі до були ще зачинені зсередини. Дядечко Сен'є впустив мене тільки тоді, коли я назвався. Вигляд у нього був приголомшений. спитав він. Я сказав, чудовисько продовжує свою справу. Цього разу вбито чоловіка. Ого. Здається, Бореля. Ми почули, що Лідія піднімається сходами. Бореля вбито, сказав їй батько, тільки но вона відчинила двері. Я кинувся, щоб підтримати Лідію, яка мало не впала на сходах. Неймовірно, але вона зомліла. Оце так, повторював дядечко Сон'є, поки я підтримував Лідію на стільці. Оце то так. Він ніяк не міг знайти свою пляшку коньяку. Я загорнув розстебнути пальто Лідії у неї на ногах у кишені пальта. Я намацав ключі і забрав їх. То були мої ключі. Лідія прийшла до тями ще раніше, ніж келих з коньяком торкнувся її вуст. В її очах не було нічого, крім розпачу. Вона нічого не казала, лише тремтіла батько примусив її випити. Займіться нею, сказав я Сонія. А мені треба заскочити додому. Якщо прийде мій товариш, скажіть йому, що я відразу ж повернусь, нехай зателефонує до редакції. За дві хвилини я вже був біля огорожі садка вдови Шарло. Брама була замкнена, вхідні двері теж. Я увійшов, увімкнув світло. Будинок здавався